Suprotno, njegova je vjera labilna i njegova vjera je pod znakom pitanja. Ako takvu vjeru vjernik nosi u njedrima svojim, ne može imat kompleksa. Kako možeš smatrati visokim čovjeka kojim ima Allaha sa drugom Bogu klanja? Jel taj za voljet? Jel taj za poštivat? Jel taj za uzdizat njegov šen? Jel taj za oponašat? Jel taj za uzimat za prisnog prijatelja? Je li taj da u njemu vjeru gajiš? Nije. Ako tebe poziva u nešto takvo, je da mu se odazoveš? Ili da ga ti spasiš pa kažeš, dođi da čuješ šta je prava vjera? Reci ovi kojima je knjiga data, dođite. Da se okupimo oko riječi jedne zajedničke i nama i vama. Da se samo Allahu klanjamo. Da se drugih bogova pored njega klonimo. Ako hoćete bujrum, ako nećete šta onda? Svjedočite da svoji muslimani, mi za vama nećemo. Kul ja ihal kafirun, la abudu ma ta'budun. Reci o nevjernici, ovi koji Allaha ne vjerujete, neću se klanjati i obožavati čemu se vi klanjate i što vi obožavate. Niti ćete vi, osim da postanete mu'mini. I ponovo se to potvrđuje do kraja sure nekoliko puta. To je stav vjernika. I onda je se čudom čudit odakle u muslimanima tolika nemoć, toliki stid, tolika slabost i odakle toliki kompleks nije mogao doći slučajno. Falila im je ovakva vjera. Falila im je ta vjera koja će i naučit da su oni ponosni. Da oni sa svojom vjerom svakog preteć mogu. Da oni sa vjerom svojom mogu biti prvi narod, kao što je kazao uzvišeni إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون رتي veličina ponos i ponositost pripada Allahu poslaniku i mu'minima ali munafici ne znaju a kafiri znaju kafiri znaju zato nastaju svi sredstvima da mu'min ne dođe do tog ponosa inače da ne zna da je u tom ponos pustio bi te čak bi ti pomogao hajdu vjeru pa propani ne, ne idi u vjeru da me ne pretekneš. Da se ja s tobom poigravam kako hoću. Taj ljudski faktor, braćo draga, vjeri ne fali ništa. Svakoj drugoj vjeri i svakoj drugoj ideologiji fali, našoj vjeri ne fali. Svak se drugi za svoju vjeru bori, ideologiju svoju nosi svim žarom i svom snagom, ali islamu fali ljudski faktor. Pa kažem, Oni mogu zdanje napraviti na vjetru i havi, a mi ne možemo na tvrdom granitu zbog ljudskog faktora. Vjera na koju temeljimo svoje zdanje, pojedinac kada se okrene vjeri, udario je temelje svoje ličnosti na granitu i drugi se sa njim ne može porediti. Svaki drugi će provesti vrijeme i u kocki, i u pijanci, i u bezveznoj zabavi, i u štetnim stvarima, zabranjenim i po zdravom razumu i po vjeri ako se vjerom može nazvati svakoj. Svaka vjera ako nije cijela nekako mahlaku uči. Ali mu'min to sebi neće moći dozvoliti. Ni jedna porodica ne može se mjeriti sa islamskom porodicu, kuću, ukućane. Ako ih nakalemimo na islam, na taj granit, ne može joj biti ravna ni jedna druga porodica. Bez obzira na kojem znanju ili svjetonazoru temeljila svoju kuću. Tako je i sa kolektivima, tako je sa narodima. الأنس يوم والأسى أيام السعد حين والشقاء أعوام أرتاح حينا والعلا زمان كيف الحياة في الحشا أنام الأنس يوم والأسى أيام السعد Stoga je u vraćanju islamu, pokoravanju Allahu Đalešanuhu izlazi rješenje i nada za opstanak. Jer je uzvišeni rekao da će ova zemlja, da će Allah ostaviti dobrim robovima. Isto tako je kazao da kraj pripada bogobojaznim. Kada je obećavao nekome stabilnost na zemlji, uvijek je uvjetovao vjerovanjem u njega, obavljanjem namaza, davanjem zekata, naređivanjem dobra i zabranjivanjem zla. Nisu samo ovo obavezne koje Allah Žešanu neke spomenuo, a to znači praktikovanje cijelokupnog islama. Pa ako želimo sebi hajer na dunjaluku i na ahiretu i želimo da budemo jači od onih koji zaista nemaju puta da budu jaki osim kada mi budemo slabi. Naš put do snage je kroz islam. To je istorija pokazala i dalja i bliža to u svom životu vidimo. Šta znači uspavan musliman? To znači onaj musliman koji ide na lomaču, koji ide na klanje, mrtav pognuti glava, pogledajte one slike, redova ljudi, idu da ju stočnu ranu prerade, umjesto da pred Allahom ovako staju zbog obojadošću i slušanošću i strahom, oni su stali pred neprijatelju. To je kazna onoga ko nije znao da strah od Allaha, koji se stalno bojao neprijatelja. I tim ljudima kada bi ti dao najsilnije oružje, zbog nemoći i poraza u srcu ne bi ga mogli nositi. Pitali bi dajte mi izlaz za Švedsku ili bi tražili neko drugo rješenje. Znači, čas kada će donijeti neprijatelju odluku. Danas istrijebe jeste kada budemo uspavani, ne bude li tog časa, neće ako Bog da biti te odluke. Zato vraćamo moja na posao. Na posao sami sa sobom. Oplemenimo se islamom. Na posao u svojim kućama. Odgojimo naše ukućane u islamu i djelujmo i šire. Djelujmo na sve načine. Mudro i savjetom. Mudro i savjetom. Allah Đelešanu nam je u farz stavio kada nam je kazao ولا أصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر taj vasije, to poručivanje, da non stop poručujemo jedni drugima istinu. Istina je Božja vjera, Božji put. I sabur na njoj, ustrajnost na njoj, odoljevanje na njoj, to je taj nasihat. Na nama je da činimo nasihat svakom Božijem stvorenju i bratu svome kom je malo fali i bratu svome kojem puno fali i čovjeku koji nije u islamu kom je sve fali da mu činimo nasihat poslanik sallallahu alejhi je rekao edinu nasiha vjera je savjet znači nudi mu vjeru kulna limen ya rasulullah qala lillahi wa li rasuli znači vjera ti je savjet kako ćeš se odnositi prema Allahu da ga vjeruješ po tevhidu i da samo njemu robuješ zatim voli rasulihi i njegovom poslaniku vjerate uči kako ćeš se odnositi prema poslaniku kako ćeš nijem biti pred njegovim zapovjestima. upravo onako kako su ashabi kako im je bilo naređeno ukazano da ne dižu glasa pred njime živim tako isto mi pred njegovim sunnetom pred njegovim hadisom kada se citira ne smijemo da dižemo glasa Jer to je značilo za živote Rasula sallallahu alaihi wa sallam da se brišu dijela i izlazi se iz vjere. Zato kad jedan od beduina zovno poslanika sallallahu alaihi wa sallam ko kaže ja Muhammed, glasno, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao lebejk, još glasnije da ne bi se iz rahmeta prema ummetu dijela toga muslimana izbrisala. Kako onda mi cijelu uputu poslanika sallallahu alaihi wa sallam muslimani možemo zanemariti možemo od nje biti grlatiji, možemo je uputiti svaku kritiku, ne imate nikakva respekta. Voli kitabih i prema knjizi Božjoj vjera nas uči da knjiga Božja bude za nas izvor poznaje. Voli dinih i prema vjeri. Voli e imetel muslimina u ammetihim. I prema vođama muslimana i prema puku muslimana, svakom muslimanu. Prema tome, savjet braćo moja. Savjet. Vidiš brata fali, po savjetu. Ne ide tvoj savjet. Preporuči onome za koga smatraš da bi njegov savjet polučio uspjeh. Neka ga savjetuje. Čovjek jako dalek. Savjet je lijepa riječ. Mudra riječ, savjet, upozorenje. Objasni mu, pouči ga. Prosvjetli će u vremenima i okolostima kada mu bude teško. Sjetit će se da si mu ti nekada kazao kako će se riješiti tih belaja. Taj nasihat mora između nas da bude. Nasihat. Nasihat o oporučivanje istine, bez obzira o kome se radilo. Radilo se u kući, radilo se u mesčidu, radilo se na poslu, radilo se na ulici, radilo se na putovanju.